luka simoore sappo e jeetati o tindiniɓe tindol ngam holludeɓe ala e sago ɓe toro allah ñande fof ɓe mbaasa haaɓde o wi'i wuro wooto meeɗi wadde ñaawowo mo hulaani allah ɗenƴaaki hay gooto ngoon wuro ina wannoodiwo cankoraaɗo keewnooɗo arde ina wiya mo ñaawa nam kabdiiɗam o ñaawowo o salii hakke dumunna kono caggal ɗum o wi'i hoore makko komi hulaani allah mi ɗanɗaaki hay gooto ko fof mami yooltu hujja oɗo debbo sabu o tampinii kam mbele o mo natta arde haljindemi joomiraaɗo o jokki wi'i keɗoɗe ko ñaawowo ooñiiɗo o wi'i ko mbele allah ne yooltata hujjaaji suɓaaɓe mum wullittooɓe ɗum jamma e ñalawma ɓe mbele ma o leel walludeɓe mboɗo wi'a on ma o yooltu hujjaaji maɓɓe ko yaawi kono noon mbele so ɓiinoɗo o ari ma taw hoolaare aduna o tindani kadi hooliɓe peewal mumen dutti njeyi woɗɓe ɓe ngulɗo tindol worɓe ɗiɗo meedi yahde to galle allah to ngam toraade heen gooto ko farisa goɗɗo o ko denndinowo juuti farisa o dari bange woni e toraade ɗum ɗo yaa allah mboɗo yettuma e ko minandani e yimɓe heddiiɓe ɓe hono heɓtooɓe ɓe ooñiiɓe ɓe jinooɓe ɓe walla ni oɗo dendinowo juuti miin moɗa hoora yontere fof laabi ɗiɗi te mboɗa aska kala ko dañmi dendinowo juuti o lusindi huli hay hoynaade asaman o yunngini woni e wiide yaa allah yurmomi miin bakkodinowo o mboɗo wiya on ko oon hooddi e peewal kono wonaa oya gati kala mawni kiniiɗo yandinte kala jankiniiɗo mawninte omo addante no hay tigguuji mbele omo mema ɗumen kono nde almuɓe ɓe njii ɗum nguyn e furaade yimɓe ɓe tan o noddi ɓe o wii gaccee cukolon kon ngara e am woto kaɗee kon gati jey laamu allah ngu ko waaɓino makkon ni e goonga muɗo wiye on kala mo jaɓiraani laamu allah ngu no cukalel ni naatata heen gardiiɗo gooto naamniimo wii ceerno moƴƴo holino mbaɗatmi haa mi heɓa nguurdam haa abadaɗam o wi'imo holi ko waɗi aɗa wiyami moƴƴo moƴƴo alaa so wonaa allah aɗa anndi jamirooje ɗe woto jin woto warhoore woto wujju woto seetto fenaande teddin yummaa e baama gardiiɗo heɓitii wii mboɗo reeni ɗum fof gilaa e cukaagu am nden yes nani ko o haali ko wi'imo aɗa ŋakkirataw geɗel gotel yeey ko jogiɗa ko fof cara kaalis o e wasɓe ɓe nden ma dañgalu dow asaman caggal ɗum ngara ndewa e am nden o nani ɗum o yoomi ngati om alɗunono feewi yeeso ndaarimo wi ko woni ko naatgol joom jawdi ene laamu allah saɗi ngati rewnude ngeloobo e wuddere mesalal ɓuri weebde e naatde galo e laamu allah heɗotooɓe mo ɓe mbi nden noon hol baawɗo danneede o wi ko wonataaɗo yimɓe ko ina wona ɗo allah piyeer heɓti wi minen min goppii ko min joginoo fof min ndewi e ma o wiiɓe e goongo moɗo wiya on alaa gaccuɗo sabaabu nde laamu allah galle mum joom suudu mum miñiraaɓe mum e mawniraaɓe mum jinnaaɓe mum walla ɓesngu mum mo heɓataa ko wappitii ɗum e ooɗoo sahaa mo ngonɗen jooni heɓa kadi e sahaa garoyoowo o nguurndam haa abada ɗam o dey sappo e ɗiɗo ɓe o wii ɗumen eɗeni ŋabbita yerusalem ko annabaaɓe ɓe mbinndunoo e ɓii neɗɗo o ko fof koko timmata ngati ma o wedde e juuɗe ɓe ngona yahuuda en ɓe o fijire o leeɓte o sirƴe te caggal nde o karwi saa o ware kono o wurtat ñande ñalawma tata ɓiijo o kono ɓe paamani hay howndi ko o haalantaɓe ko mana ɗin kon nguli koko suuɗaniɓe te ɓe ganda ko o yiɗi wiide nde o ɓadi yeri ko o tawi gumɗo gooto ina juuɗi e sara laawol ina yelo o nani dilli diɗɗal ngal kanko gumɗo o namni ko woni o habara ko yeeso mo nasaret wirtoto ɗon tan o willi o wi yeesu naalum dawuda durmami ardiɓe ɓe goni e furadema ine mbiya yo deƴƴi kono o ɓeydi kadi wullude omo wi naalum dawuda durmami yeesu darti yamiri yo addane gumɗo nden o addama yeso namnimo wi'i holi ko jiɗɗa mi ma o jaabi o wi'i tarno in jiɗmi kon in kumtinami tan yeeso wimo wumtu holare ma dandima ɗone ɗon tan o wumti o rewi e makko omo mawnina allah nden yimɓeɓe foof jiyi ɗum goni e yettude allah